Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր Գառնան առաջին օրն է։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ԵՀԿ գործողնախագահը ուշադրություն է դարձրել սառեցված հագամարտություններին։ Սումգայիթյան հայկական ջարդերի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումներ Բաթումում։ Ադրբեջանի Գաբալայի շրջանի 25 բնակիչներ փորձել են անցնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Ինտելեկտուալ ռենեսանս հիմնադրամը գնել է Վիլյամ Սարոյանի առանձնատունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր մարտի 1-ն է, երկար սպասված գարնան առաջին օրը։ Եղանակն ու տրամադրությունն էլ համահունչ են։ Ինչպիսի հույզեր ու զգացումներ է արտնացնում գարունը արցախցիների հոգում, Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազավուրի անվան կենտրոնից հնչող երաժշտության ուրախ ռիթմերն ինձ տարան այնտեղ։ Պարզվեց, որ մենք ենք մեր սարերը համույթը Գառնանային բարձր դրամատուրգիան պատրաստվում է մեկնել հանրապետության շրջաններ։ Համույթի տնօրեն Սլավիկ Ասրյանը ողջավորությամբ է պատմում Գառնան առաջին օրվա նոր սպասվող ծրագրերի մասին։ Մենք ապրելով այս գեղեցիկ բնությունում, Գառունը մեզ ավելի մեծ հաճույքներ եւ գեղեցկություններ է բերում, ինչպես միշտ եւ այս տարի առավել եւս 51 մարտի եւ մեր արևը մեր գլխավերով շողշողում է։ Ես ցանկանում եմ, որ այս օրը մեր ժողովրդի համար միշտ էլ նշանավոր է, որպեսզի ավելի առավել եւս նշանավոր լինի, որպեսզի մեր ժողովուրդը միշտ խաղ երկնքի տակ ապրեն, ինչպես այսօր կապույտ, գեղեցիկ Տնորենի մաղթանքները լցված են գառնան բույրով։ Կարևորը որպեսզի մեր կանայք, մեր մայրերը ավելի գեղեցիկ լինեն, ավելի առողջ լինեն, որպեսզի կարողանան մեր ժողովուրդը, մեր ազգը շատացնել, մեր ազգը ավելի բարգավաճի եւ բոլոր հնարավորություններով մեր երկրին մենք խաղաղության տակ ավելի գեղեցիկ ապրել։ Արցախի պետական համասարանի աշխատակցուհի Անահիտ Հակոբյանը համոզված է, որ այսօրվան առավելապես երիտասարդները մեծ հույսերով են սպասել։ Գարունը հենց ինքնին նոր շունչ է, նոր զգացողություններ, նոր հույս, նոր կյանքի սկիզբ։ Գարնան այսպիսի գեղեցիկ եղանակը նույնպես շատ դրամատրող է, որը ինքնիստիկյան ստիպում է, որպեսի քո հոգու մեջ արթնանա այն ամենը, ինչ միգուցե տարվա ընթացքում դեր նորաբողբոջ էր։ Նախ եւ առաջ որպես երիտասարդ թող որ գարունը երիտասարդներին ուսանողներին գարուն բերի ուսանողության աչքերով եւ այդ գարունը թող որ լինի խոստումնալից, խաղաղ եզերքով եւ անդորություն բերի մեր հայ ժողովրդին։ Ակնկալիքները մեծ են, քանի որ յուրաքանչյուր ստեղծագործ մարդու հոգում գարունը միանգամայն ծնում է նոր ծրագրեր։ Հուսով եմ, որ ակնկալիքները սпасելիքներս կարթարանան եւ ստեղծագործ մարդու համար աշխատասիրություն նոր երանգ, ջիղ եւ իհարկե ցանկություն այս ամենի հանդրագումարը կտա միանգամայն գեղեցիկ հերանեկարների իրականացում։ Հուսանք տարվա ամենագեղեցիկ եղանակը կարդարացնի մեր բոլորի նոր սպասումներն ու նոր ծրագրերը, իսկ գարնանային ջերմ արևը կաջակցի մեզ, որ เป զի իրականացնենք դրանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավոր գարնան առաջին օրը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Փետրվարի 29-ին եւ լույս մարտի 1-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 900 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց mm ականանետ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում իրենց կամքը թելադրել առաջնագծում։ Մարտի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու աշկերտանի ուղությամբ։ ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո կարգավորելու համար։ Այս մասին ՄԱԿ-ում անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է ԵԱՀԿ գործողնախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Նա հատկապես ուշադրություն է դարձրել սառեցված հակամարտություններին։ Ես չի ցանկանա հաշտվել այն հանգամանքի հետ, որ ճակատագրապաշտության որոշակի բաժնով այս հակամարտությունները անվանել են սառեցված։ Տարեստարի դրանցից մարդիկ են դժում, դրանք խոչընդոտում են համապատասխան մարզերի զարգացմանը։ ԵԱՀԿ-ում մեր նախագահության շրջանակներում մենք պլանավորում ենք գործադրել բոլոր ջանքերը ավելի կառուցողական մոտեցումների վերադառնալու նպատակով, ինչպես նաև ամրապնդել վստահությունը փոքր, բայց շոշափելի քայլերի միջոցով, ասել է նա։ Շտայնմայերի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին զինված բախումները մտահոգիչ են։ Գերմանիան ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների ինտենսիվացման կողմնակից է։ Մենք պետք է ճանապարհներ գտնենք հակամարտության երկարատև լուծումներ գտնելու համար, հիմնվելով ուժը չկիրառելու տարածքային ամբողջականության պահպանման եւ ինքնորոշման իրավունքի վրա, ընդգծել է Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումները պահանջում են միջազգային կառույցների անհապաղ արձագանքը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը իր ելույթում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 31-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Այս տարի լրանում է մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային դաշնագրերի ընդունման 50-ամյակը։ Հայտնի է, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը դիտարկում է ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման սկզբունքը որպես այդ կազմակերպության նպատակ։ Այդ իրավունքը ներառված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ միջազգային միջնորդների կողմից ներկայացված հիմնարար սկզբունքների մեջ։ Հայաստանը լիովին կիսում է այդ մոտեցումը, քանի որ ըստ էության առանց այս իրավունքի ազատ եւ լիարժեք իրականացման մարդու իրավունքների մի ամբողջ շարք դառնում է անհասանելի, իսկ տևական խաղաղությունը վտանգված։ Մենք համամիտ ենք մակում արտահայտված այն տեսակետին, որ ինքնորոշումը ժողովրդավարության դրսևորում է, իսկ դրա իրականացումը էական դեր է խաղում խաղաղության վրա հիմնված միջազգային կարգ հաստատելու գործում։ Համաձայն Ժնևյան կոնվենցիաների որևէ պարագայում քաղաքացիական բնակչությունը չի կարող լինել հարձակման թիրախ եւ պետք է լինի պաշտպանված։ Հայաստանը խստորեն դատապարտում է հայ-ադրբեջանական սահմանի եւ Արցախի հետ շփման գծի երկայնքով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացվող քաղաքացիական բնակչության եւ քաղաքացիական օբյեկտների շարունակական թիրախավորումը։ Սա Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի հերթական կոպիտ խախտում է։ Այս դեպքերը պահանջում են միջազգային կառույցների անհապաղ արձագանքը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը։ Տեղի ունեցել հդրուտի շրջանային խորհրդի նիստը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Միջնիստի օրակարգային հարցերին անցնելը վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը համայնքների ղեկավարների ուշադրությունը մեկ անգամ եւս հրավիրեց աշնանացան ցանքերում մկնանման գործողների դեմ պայքարի աշխատանքներ իրականացնելու վրա եւ հազարեց այդ ուղությամբ համապատասխան աշխատանքներ տանել, քանի որ ցանքերը վարակված են մկնանման գործողներով։ Օրակարգային հարցերի շարքում քննարկման առակադարձավ շրջանում գառնանցանի նախապատրաստման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին հարցը, որ ներկայացրեց վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը։ Ըստ զեկուցողի 2016 թվականի շրջանում պետք է կատարվի մոտ 1122 հեկտար գառնանցան մշակաբույսերի ցանց որի իրականացման համար անհրաժեշտ ծերմերի պակասը լրացնելու նպատակով համապատասխան հայտ է ներկայացրել ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Բաժնիվարի չարտայտեց իր մտահոգությունը, որ ոչ բոլոր համակներն են մասնակցում սերմերի ձերբերման աշխատանքներին։ Ստեփան Հակոբյանը միաժամանակ նշեց, որ գառնանցանին տակ վարել հողերը պետք է ժամանակին մշակվեն։ Գառնանցան կատարելու համար շրջանի համակներում կատարվել է մոտ 450 հեկտար թերք, որը բավարար համարել չի կարելի։ Անհրաժեշտ է օգտագործել եղանակային բարենպաստ պահը, երկրի եւ նախասանքային մշակումները ժամանակին իրականացնելու համար, նշեց Բաժնիվարիչը։ Օրակարգային հարցերի շարքում ԼՂ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի հաջորդի տեղական կանզադետական բաժնի պետ Իրա Վարդանյանը ներկայացրեց հաջորդի շրջանի պետական եւ համայնքային բյուջեների 2015 թվականի կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունը։ Խորհրդի նիստի աշխատանքներն ամփոփեց վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանական կողմը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածում իր սխալները կամ թերի հաշվարկները ներկայացնելով որպես չար հայերի ձերքի գործ։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը, մեկնաբանելով ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունները այն մասին, թե իբր Սարսանկի ջրամբարից բաց թողած ջրի պատճառով փլուզվել է կամուրջը։ Իրականում Սարսանգի հեկի աշխատանքի ռեժիմը վերջին ամիսների ընթացքում չի փոփոխվել։ Ամեն օր Սարսանգի ջրամբարից վարկյանում միջինում 20 խորանարդ ջուր է բաց թողնվում, ինչը շատ հեռու է այն ծավալից, որը կարող է կամրջի փլուզման պատճառ հանդիսանալ։ Ավելին, դրամաբանությունը թելադրում է, որ եթե ինչ որ պատճառներով որոշում է կայացվել ավելի զանգվածային բաստողումներ իրականացնել, ապա առաջին հերթին դա կվնասի հեկի սարքավորումներին, որոնք նախատեսված են միջին ծավալների համար։ Հետևաբար նման սցենարը ուղակի բացառված է։ Թող ադրբեջանական կողմը պատճառները իր մոտ փնտրի, եթե իհարկե կամուրջը իրոք փլուզվել է, նշել է Արտակ Բեգլարյանը։ Իդեպ այդ հաղորդագրություններով ադրբեջանական կողմը նորից հաստատել է, որ Արցախը ամեն դեպքում ադրբեջանական կողմի գյուղերին չի զրկում Սարսանգի ջրերից եւ տարվա ընթացքում հսկայական քանակությամբ ռոռոկման ջուր է մատակարարել։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության եւ հայ-ամերիկյան բիզնես խորհրդի աջակցությամբ Հայաստանը եւ Արցախը առանձին տաղավարով ներկայացվել են ԱՄՆ Արևմտյան ափի խոշորագույն զբոսաշրջային ամենամյա միջոցառմանը, որը այս տարի տեղի ունեցել Կալիֆոռնիայի Լոնգ Բիչ քաղաքում այցելուներին է ներկայացվել Հայաստանի եւ Արցախի զբոսաշրջային առանձնահատկությունները, ներառյալ վերջին շրջանում ակտիվ զարգացում ապրող էկոտուրիզմը։ Հայկական տաղավարը ցուցահանդեսի հազարավոր այցելուներին ներկայացվում էր Լոս Անջելեսի հայկական տուրիստական ընկերությունների կողմից, որոնք նաև առաջարկում էին Հայաստան եւ Արցախ ճամփորդելու փաթեթներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղեր ձեռել անվանի աջակագիր հայագետ թարգմանիչ եւ մշակութային գործիչ Կիմ Բաքշիրին, մաղթելով նրան քաջարողություն եւ ստեղծագործական նորանոր արարումներ։ Ադրբեջանի Գաբալայի նախկին Կուտկաշենի շրջանի Քյոթուկլու գյուղի 25 բնակիչներ, 8 ընտանիքի անդամներ փետրվարի 26-ի լույս փետրվարի 27-ի գիշերը փորձել են Ակնայի Աղդամի կողմից անցնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Փաստը ճարահատյալ հաստատել է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության պետի տեղակալ Էհսան Զահիդովը։ Հետազոտությունների արդյունքներից կախված հարցին իրավական գնահատական կտրվի, ասել է Զահիդովը։ ԼՂ անցնել ցանկացած գաբալանցիներից Ռամին Իսմայիլովը Մեյդան TV-ին հայտնել էր, որ գիշերով սպիտակ դրոշներով դեպի ԼՂՀ սահման գնալու ժամանակ իրենց շրջապատել են ոստիկանության աշտակիցները եւ տարել բաժամունք։ Նրա խոսքով իրենք ցանկացել են անցնել ԼՂՀ Գաբալայում Նաբիևների ընտանիքի կողմից կատարված անօրինականությունների պատճառով։ Նաբիևները մեր երեխաներին անհիմն ձերբակալում են։ Ազերի գազի Բաքվի գծով ներկայացուցիչ Գարա Նաբիևը, հարկերի նախարարի խորհրդական Մուսավեր Նաբիևը, Քյոթուկլու գյուղի գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ Էկրամ Նաբիևը գնել են Գաբալան։ Նրանք մեզ չեն թողնում ապրենք։ Ցանկացած մարդու տուն եւ ավտոմեքենա թմրանյութ են նետում եւ ձերբակալել տալիս։ Մենք այլևս չենք կարող ապրել Գաբալայում եւ ընդհանրապես Ադրբեջանում։ Այդ պատճառով էլ ցանկանում ենք անցնել Ղարաբաղ։ Թեկուզ մեզ հայերը գնդակահարեն, ուզում ենք ազատվել Նաբիևների զուլումից, ասել է Ռամին Իսմայլովը։ Ինտելեկտուալ ռենեսանս հիմնադրամը գնել է Վիլյամ Սարոյանի առանձնատունը։ 20-րդ դարի ամերիկյան գրականության հսկաներից մեկը։ Խորապես գիտակցելով Սարոյանի թողած ժառանգության համամարտկային կարևորությունը, հաշվերնելով առանձնատան անմխիթար վիճակը եւ նպատակ ունենալով փրկել այն ոչնչացումից, 2015 թվականին այն գնեց Արթուր Ջանիբեկյանի կողմից հիմնադրված ինտելեկտուալ ռենեսանս հիմնադրամը, որը վերջին երկու տարիների ընթացքում մեծ զարկ է տվել հայերեն Վիկիպեդիայի զարգացմանը եւ նպաստել հայկական ինտելեկտուալ ներուժը միջազգային մակարդակի բարձրացնելուն։ Առանձնատունը վերակառուցվելու է որպես տուն-թանգարան, կազմակերպվելու են գրական երեկոներ, փառատոններ եւ այլ մշակութային միջոցառումներ։ Փետրվարի 25-ից 28-ը Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի սաները մասնակցել են Երևանում տեղի ունեցած 3 հանրապետական առաջնությունների։ Պատանի ջյուդոիստների Երևանյան ելույթների մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Երեք օրվա ընթացքում Արցախցի մարզիկները մասնակցել են ջյուդոյի պատանիների եւ աղջիկների, սամբոյի երիտասարդների, ինչպես նաեւ մեծահասակների հանրապետական առաջնություններին։ Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանի ներկայացմամբ արցախցիները ընդհանուր առմամբ վաստակել են 11 մեդալ։ Նրանցից Ռուզաննա Բալասանյանը ջյուդոյի աղջիկների առաջնությունում 40 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավել է առաջին տեղը, իսկ Սոսե Բալասանյանը սամբոյի մեծահասակների առաջնությունում 52 կիլոգրամ քաշային կարգում արդեն 6-րդ անգամ հաստատեց իր անգերազանցելիությունը։ Նվաճված մրցանակային տեղերում կան նաև 6 երկրորդ եւ 3 երրորդ հորիզոնականներ։ Այսպիսով 5 մրցանակային տեղ գրավել են ջյուդո, 6 տեղ սամբո մարզաձևով, ասում է Իվան Ազիզբեկյանը։ За последнее время таких результатов мы давно не видели. Վերջին ժամանակներս այսպիսի բարձր արդյունքներ չէինք ունենում։ Ճիշտ է, տարբեր միջազգային առաջնություններում մեր պատանիները հաջողություններ ունենում էին, բայց Հայաստանի առաջնությունում ինչ որ բան չէր ստացվում։ Միշտ մի բան խանգարում էր։ Նման հաջողություն երևի 5-6 տարի առաջ ենք ունեցել։ Высокий Սրանք տարվա գլխավոր առաջնություններն են, որոնք Արցախցի մարզիկներին հնարավորություն են տալիս ընդգրկվել Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Սարգսյան Սևակի Սևակ Սարգսյանն ու Արման Ավանեսյանն ընդգրկվել են Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Հայաստանի ջյուդոյի ֆեդերացիան այսօր հրավիրել է նրանց մասնակցելու Աբովյան քաղաքում կայանալիք 10-օրյա ուսումնամարզական հավաքներին։ Ուսումնամարզական հավաքներին մասնակցությունը մեր մարզիկների համար կարևոր է ոչ միայն փորձի ձեռքբերման առումով։ Իվան Ազիզբեկյանի խոսքով, իրենց լավ դրսևորելու դեպքում Սևակ Սարգսյանն ու Արման Ավանեսյանը հնարավորություն կստանան մասնակցելու Ռուսաստանի Դաշնության Տվեր քաղաքում կայանալիք Եվրոպայի գավաթի առաջնությանը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ ամպամածություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 9, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։